Osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe, zuberoko informazioa jasoko dugu gure lankide eta lagundeen titikarrekalten eskutik, aiz, egunon? Egunon, guzti, eh? Bueno, pixkate guzkia badaukagu, bai kanpoan eta bai bihotzean, eh? Hori da. Bueno, az gaitezen, eh, kantu txapelketaren berri, emango dugu? Bai, hor e, Euskal Herri osotan ari dira kanporaketak egiten kantu perketa enkari, sinala donostian izango baita ekainaroen honen amazortzian, ez balimanaiz naiz okerrean, eta ba, suberokoek beren ordezkariak hautatu dituzte, esan behar da ba, oso gaualdi polita izan dela, barkoeseko hirian, eta ba, Sibereko botza irratiak antolatzen zuen hori, eta pentsatzen bain, ginuen baino jentez askoz gehiago agertu da, eta belaunaldi gazteak ere bai, e, ba, esan behar baita, kantu txapelketa hortan parte hartu duten kantariek, kantariak gazte-gazteak zirela, hoita bost urtez petikoak gehienak, eta beroita hamabi kantari agertu dira, eta berroita hamabi hoietan bi mutil, beste guztiak netzak ziren, eta beraz e, ba dantzan eta gauza askotan hemen e, e euskal giroa edo bizia edo harima txutik mantentzen dutenak e, azken urte hauetan dudari gabe neskak ditugu edo emakumeak hori ezin eta ba, nolako aizan den kantu txapelketa hori anitza kantu ohizko tradiziozko melodia kapela mendi eskualdeko doinuak erabiri zentzuna har izan beitira, baina baita ere musika garaikidea kolako tresna elektronikoekin eh, emandako adestiak, eta ba, besterik zer, e, bai, hola, nolazpait eskentza zabala, tradizionetik modern arte, jazz eta musika klasiko kutuna zuten abestiak ere entzun ditugu, Beraz, ba, horietaik lau ordezkari jungo eh, dira, banaka, taldeka, abez, eh, binaka eta gero publikoaren saria ebeita, eh, beraz, lau ordezkari izanen dira suberotik ekainaren hamazortzian donostiina. Mm -hmm. Bueno, bestalde, kulturarekin segituko dugu, izan ere maulen antzerkia. Bai, berdara ez da asko ezagutua oa indikan egoaldean, baina mauleko hiriak eta heben kokatuaren antzerki eh, eta talde batek tokia izenekoak aurten geren aldiko zantolatzen du maiatza tauletan edo holtzetan mauleko kale antzerki festivala ba antzerkilariak etortzen dira frantziako estadotik noski baina bel, belgikatik ere bai eta aurtenez, ez baina besturtetan ikusi ahal izan ditugu ebai hegoaldeko taldeak eta horre, bo, eskentza, eskentza zabal bat, familiari eta egokitua, umei ebai, mauleko txokoetan pasatzen dena, kanpoan direlarik edo baruan direlarik, be mauleko egoitza berezi bat zuetan, ara nola jauregi eta e, adinekoen e, etxean, edo eri etxean, e, pasatzen dira, haiere eskeniak beitira beraz antzki saioak hor bizi diren adineko pertsonei eta leheneko gazta fabrika eta nonazpaita probetsatzen edo baliatzen dira maule inguruan diren egoitza ezberdinak e, kale antzerki horren emaiteko gau hasten da gaur urtzegunarekin eta gaur e, gehien bat dira eskoletako talierak urtean zehar toki antzerki talde horrek eh, talierak emaiten baititu nera behei eh, mauleko eta inguruko eskola ezberdinetan eta beraz beraiek egindako lanak ikusi izango ditugu gaur egun eta bihar aldiz izango da goizan berezikiago toki antzerkia taldeak helduentzat egiten dituen talieren emaitzak edo lanak, eta gehortziral e, eh, bihar eguerditatik goiti, baina azbait ofiziozkoak edo profesionalak agertuko dira, hor azpimaratzekoa antolatzalen aldetik oso zaila dela euskal talde topatzea. Badira, ez dakit, hamalau bat talde etortzen direnak... Eh, e, ba, frantzako estadotik eta alberrikatik esan dudan bezala, biga bakarrik dira euskal herritik agertuko, Euskarazari direnak, eta zaidan, nekezia euskal taldeako indikan kaleko antzerki hori ezpeitiete eusten, dirudienez, E, gero dantzak ere badu eta bere tokia, dantzak garaiki ideak, e, hor e, Katalun, Bartzelonako, eta e, hego Euskal Herriko, ez dakitzuen iriko, kompainia batek kale dantzak emango baitituzte, e, eta gero badira horako noxan ezake, zizelan edo eskultura biskat gai sozialak eta joratzen dituztenak, eta pixkat badakezka sozial hori edo hitz libreari ere emana zaiona tokian zerkiaz aparte olako erakusketa eta horien bitartez. Beraz, mm. Eh, gaudanik lagun bat gaur, arte irango du mauleko antzerki festival honek. Mhm. Bueno, eta eh, pasaden e, edo asteetan, bueno, hauteskunde presidenzialak egon ziren estatu frantziarrean, eta oker ez banago orain hauteskunde, bueno, legebiltzarrerako hauteskundeak eta zuberoan e, kanpaina hasi da, Bai, eta ari dira, zea, hautagai guztiak, bizkana-bizkana beraien buruan aurkezten, Hor, eh, be, Dolibane garraziko Frantzua maitia, sozialista, euskara eta ego eskaleriko eta komunikabideetan ere agertu dena hor eta gure hautage izango dugu, Herria bai plataformak ere bai bere, bere aurkezpena egindu, alderdi jeltzaleak ere bai, e, aspaldik, eh, aurten lenda biziko nik uste aurkeztuko duela iparalde untan edo bederen gure lugaldean, txuberua ikutzen duen gure lurraldean bere hautagai bat e, hor azpimarratzeko abiskarat <laughs> gauza bat edo ez e, Euskararen e, ofizialtasunaren alde daude baina beraien e, plaketa edo propagandako papertsuetan ez da Euskararik agertzen. Ordu, bueno, nola alde izan beraiek ez bali erabiltzen, ez da hori beraiek esplikatuko digute, eta hor berbada bihitzez esateko hautagei guztiak, e, eskuin mutura ezik, hautagei guztiak lurralde, euskal eriko lurralde berezi nolazpaiteko baten alde agertzen direla, gehienak ebai euskararen ofizialtasunaren alde, bueno, ez dakit, bot zen, e, botoen biltzeko den, ala benetan konbentzitua diren hortaz, behin e, baldin eta poderera ireste malin badira, ikusiko. Hori da, ba, titikarrekalt, eh, mila-mila esker beste astebetez gurean izategatik, eta urrengor arte? Baietz urtzi, adio.